bagure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur miarritzera begira jarriko gara, miarritzen gaur mintzaldi interesgarri bat izango baitugu. Izan ere, miarritzeko euskara zerbitzuak eta mediatekak, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedra eta Euskal Kultur Erakundearekin batera, ikimilikilikik izeneko multimedia instalazioa dute proposatzen asteotan eta instalazioaren karietara ere ez do kamairu oroitzeko mintzaldi ziklo bat eh, proposatzen dute aurten eta gaur beraz e, mintzaldi berri bat izango dugu Imanol Artola izanen dugu miarritzeko mediatekan atxaldeko seietan Euskal Herriaren irudikapena Benito Lertxundiren kantagintzan izeneko mintzaldiaren eskaintzeko. Baunen inguruko argibideak nahi genituen ez, Imanol Artola, dugu telefonaren bestaldean, kaixo egunon? Bai, kaixo. Zein bat gera, lau bat, iru Mikel Laboa katedraren eh, babesarekin, ez do kamairuko partai izan den eh, Benito Lertxundiren kantagintza aztertu duzu Imanol eta erranen dugu, eh? lertsun diren ibilbide musikalak eh, berroi tamar urte, egitera doala. E, eh, kontaiguzu, nola eraman duzun ikerketa lana eta zein helbururekin? Bai, bueno, e, nik master bat egin nuen, soziopolitikakoa bere garaian, Euskal Nazionalismo hogeita bat garren mendean izenatzuena, eta orduan, bueno, ba, nazionalismoaren bilaka era, aztertu nahi nuen nun bait, eta, bueno, azkenean, ba, musika aukeratu nuen, eta, ba, benito esan bezala ja berra urteko ibilbidea duenez, ba, bueno, ba, aparte, ba, aitarekin autoan indoanean, eta askotan, entzun da, ba, ba, ba nuen gogoa bere, bere kantagintza zertzeko, eta, ba, egin duena izan da, ba, hori, e, ba, bueno, asieran lanean bertan, ez da, ikerketan bertan, ba, bueno, nazioaren paradigmak eta bar, ba, ikertu nituen, eta gero ja, ba, benito lertxundiren kantak hartu, eta testu analizi bidez, ba, ikusi kantuz kantu letra letra joan eta eta zer aurkitzen zen eta ea ba, garai garai soziopolitikoaren berri emate ote zuen benetan lurtzundiren kantaintzak berak ala ez eta hori xaritu nahi zikertu Berroita mar ez da gutxi, em, egia esan e, aro ezberdinak eh, izan ditu Benito diren kantagintzak, zer esan zen ezake bere kantagintzaren bilakaeraz? Bai, bueno, nik, e, oi, bai, lanean hasi nintzen ema, ba, bueno, hipotesi bat neukan, gero, ba, bai ez tatu gutxi gora bera, ez guztiz, baina bai gutxi gora bera bai ez den hipotesia, eta bueno, hipotesi hortan agertzen zena zen, eh, nola baita esateko, iru benito lertxun, bi edo iru benito lertxun bi daudela bata frankismo garaian, frankismo garai horrego aldean, ba, frankismo garai bete-bete horretan, ba, etzintzen, bestela kantatu beste kantari gehienek ere, salbu espenak badaude, baina kantari gehienek, ba, abesti politikoak egiten zituzten, eta Benito bera, ez da salbu espena, beraz, ba, Benitoren hasierako garai horretan, ba, bai, ba, Euskaldunak batu beharraz, Euskaldunak moditu beharraz, frankismoaren aurka kantatzeaz, horretaz jarduten da, gitarra soiez, gainera, beste inungo komplementorik gabe. Ondoren gero ja, irurogeita amabostetko, irurogeita amabostetik, gutxi gora bera, ba, gero hor kontuan hartu behar dugu, e, ja, laro gehieta bi, iru lau bost, gara horretan hemen aldean instituzionalizazioa gertatzen dela ja, e, frankismo amaitu eta gero, eta ba hori ba instituzionalizazioak bere eraginak gizartean izan arte gutxi gora bera ba 90 amarka da hasiera arte edo ba hori 95etik 90 amarka hamarkada hasiera arte 15 urte horietan ikusten da Benito Lertxundik nik erromantikoa esaten dut historikoa nahi bada ere izan liteke bizka bat historiari begira e, euskal lurraldetasunari begira hor ba iparraldea asko azaltzen da zuberoa batez ere berak e, euskal kantu tradizionalaren oinarriak berreskuratu nahi zituen nundik etorren euskal musika zertu nahi zuen eta horretarako ba zuberoak berak ba, ba pista asko ematen dizkio eta ondoren ja ba 80eko 10 aurrera baina Benito Lertxundi filosofoago bat edo intimistago bat edo agertzen da. Osahatsa bezala ludiari en nahi du zaion kimu berri banaiz. Sortzen da hiltzen eten gabedua zen sentimen duen aizearekin dantzan. Sortzen da hiltzen eten zen sentir duen aizearekin dantzan Ni pozeta minen zu atzetik endanaz Berdetutanko bi galibanaiz, banaiz Osto bakoitzean mal bakoitzean zaune min beretan loratzen dena Osto bakoitzean malko bakoitzean zaune min beretan Loratzen dena luze eta mugikorra naiz Itxaso birkinen, anima undinen San eleman korretara doana Itxaso birkinen, anima undinen San eleman korretara doana Itxaso birkinen, anima Itxaso birkinen, ahimam dinen, san eman korretara doana. Kontaiguzu gaur arratsaldean e, mintzaldi bat eskeniko duzu, e, kontatu diguzunaren eh, aritik iloko duzu, nola egituratuko duzu gaur arratsaldeko mintzaldia? Bai, bueno, e, ba hori, hemen hemen azkenean izango da hemen esan dudana luze eta zabalago kantuen bidez e, itzaldi de xente ari ez azken aldian ematen baina hor ba, emango dudan lehena dela kontuan hartuta eta bueno ba, zuberoak e, izan duen garrantziara kontuan hartuta ba, zuberoari berari ere eskini nahi nion tarte pixka bat gehiago beste itzaldietan eskaintzen ez dio dana eta, eta bueno ba, nire asmoa da azkenean Ba hori, e, eh, Benitoren garai edo aro ezberdinak ikusten joango gara, eta aro bakoitzaren amaieran garriko ditut e, kantu ezberdinen zapi batzuk, bizka ba, bat jendeak esaten ari nahi zena, eta bueno, ba, garai testu inguru soziopolitikoa esplikatu, bizka bat, alik eta modu harinenean, badakit, gauza hauek askotan astuna gertatzen direla, eta eta gero ja, ba, hori, kantu bakarri eta benetan entzuleak ikusteko, e, bai, esaten la gauza horiek eta lotzeko eta gero ba hori ataltxo bat ere ba eskaini nahi nioke ba zuberoari eta gero ja da ba, amaieran ba ja ba direito filosofikoari eta azkenean hori da e, kantu ez berdi bueno bai e, atalka nik azkenean ikerketa hau egiterako garaian e, bi gauza kontuan izan behar dira bat gaiak abestiak gaika zailkatu nituen, eta bestetik abestiak garaika zelkaten dituen. Eta hor, ba, nazketa bat dago, baina, bueno, saiatzen naiz orden batean gutxi gora bera gaika eramaten eta gaia esplikatu eta gero ikusi adibideak antuen dira. hiltzen Emma. 再过。 Benito Lertxun diren kantagintza aberatsa baita. Bai, oso, oso. E, alor asko, alor asko ikutu Eta nik esango nuke geroz eta <clears throat> bai, e, gaur egungo kantagintzare gure memoria kolektiboan asko zaz ere gutxiago dagoena gure memoria kolektiboan ba, normalean laro gehiko amarkadako kantuak eta lehenagokoak badaude, baina laro gehiko amarkadatik gaur erako kantu oso gutxi geratu dira Euskaldunan memorian, baina niretzako behintzat, e, azkeneko benitu diau, hau ere eh, oso interesgarria da bai. Eta oraindik ere segitzen du gainera, eta arrakasta, biltzen duen eh, kantarietako bat dugu. Bai, ni ba, hori, azken aldean kontzertu batzuetara joan ez, eta harritzekoa da, ez dela soilik jende heldua joaten. E, ba, nik, nik nero denek ere oita, zeizazti urte ditu, eta nire inguru mariko, bai, adinkide txugak ikusi izan ditut, e, gazteagoak ere bai, eh, eta gero, ba, bai, jende guztiak, azkenean eh, aurrek ere ezagutzen dituzte benitoren kantak, eta, eta bada, ba, baita ere, ba, laboa, edo, edo pantxoa eta peio, edo lepe, bezala, ba, beste, beste ikono garrantzitsu bat euskal kantak intzan bertan. Mm -hmm. Batxaldeko segetan beraz izango dugu itzordu zurekin, eta erran bezala, e, publikoak ere, izanen du beta, ba, galderen pausatzeko ezta? Bai, bai, bai, eh, uste dut itzaldea dagoela, ba, berrogeita bos minutuz, bai, e, nik jardungo naiz, bintzat horrela daukat aurre ikusita, gehiagin duzatzen ez da naiz, eta gero, ba, ordu laurden bat, edo izango da, ba, hori galderak egiteko, eta jendeak lasai galdetu dezala, edo nik ezakizkidan gauza batzuk, e, ba, jendeak, aipatu nahi baldin ditu ba, esperientzia pertsonalez, edo biziten pertsonalez, edo, edo ezagutzen ikorako, ba, ni ere nik ez dakit dena, ni ere ikasten ari naiz oraindik, beraz ba, ba etortzen denak aportazio eman nahi baldin ditu, ba beso zabali. Ba guzti honekin geratzen gara, Imanol ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Ez, e, ba hori, ba eskerrak eman bai madiatekari, bai da ba, bueno, ba, Mikel Aboa katedrari, ba e, azken aldian, ba itzaldi desente eta ba eskaintzen ari zaizkigu, eta Eta ba, ba, eskerrak eman, e, azkenean lan bat egiten duzu, eta lan akademikoa askotan ordenagailoren aurrean ordu asko izaten dira, eta bakarrik, eta behin lan hori amaitzen duzunean, ba, gustatzen zaizu ba, lan horrek e, pixka bat, ba, jendeari zabaltzea, eta beste norbaitek ba, orain hau eta bere herrian antolatu nahiko balu, ba, ba lasai kasu egiteko eta eta ni gustura joango naiz. Bamezunekin geratzen gara eta um, atxaldera begirako itzorduarekin eh, geritzen gara momentu eskerrik asko Imanol. Zuei, ondo segi. Zanongi. Nere bizitzan munduko korrangure gainetik amaite zinezko kantu batean airos doan nere bizitzan kantu batean zergatik utzi beharrote dio zergatik utzi kantatzeari urrun bada ere sohorkuntza berri bat iragartzen duen doinu hori Ehen zuten du Arra botxeta da Borroka hororen Ahartean Zer utzi Ea dio Kantatzeari Ekaitzan Ondoan ziztuka Ari badan Zegerra xolan, Egia biziri Dela bandaki Biziri dela Bahadaki Zergatik utzi Ea roten dio zergatik utzi kantatzeari Zera xola nere inguruan Iluna ertzitzen bada Gangue hankantak sortzen ditu Gangue hankantak sortzen ditu Zergatik utzi earrote dio Zergatik utzi kantatzeari Nere paken kutxunena Izutuko duen trumoinik ez da aharkaitzorri lotzen atzaio lotzen atzaio itartean zergatik utzi ea roten dio zergatik utzi kantatzeari amodio zeru lurre jauna bada jauna bada zer gatik utzi beharrote dio zer gatik utzi kantatzeari zer gatik utzi beharrote dio zer utzi kantatzeari kantatzeari Zergatik utzi behar dio Zergatik utzi kantatzeari KULTUR ALEA olerkariek, olerkizari guziek nahi duten guziek, e, eh, munduan zehar, e, poesia maite dutena eskuaraz, e, idazten dutena, baina ez bakarrik idatzi maite dutenak, e, dugu egin ekimen txiki bat, eta gero hori... Eh, ematen dugu gure blogetan, eh, badela demagun eh, New Yorken emazte bat, emazte batek olerki bat idatziko duela, edo beste nunbeitek, nunbeiten e, antzestuko duela, edo kantatuko, eta hori nunbeit virtualki egitea lotura bat olerkari guztien artean. Batxa elkarteko Austin Zamoraren adirazpenak entzun dituzue, larun batera begira, olerkarien eguna ospatuko baitute, kontatu digunaren eh, zati bai jarri dizue guain zuzen, bihar izango baitugu atxak egiten digun proposamenaren berri larun batean olerkarien eguna ospatuko baitute seigarren aldiz eta igandean ere izanen baitugu zer gozatua atxaren poesia eguna ospatuko baita emezortzi garrenez. Baunen inguruko argibideak jakizue bihar bilduko ditugula kulturatal untan. Austin Zamorarekin egindako elkarrizketa entzuna izango baituz. Ba, hau erranda, nire atletik besterik ezentzule, bihar arte, izan ongea jo. denboran pilakatu zen bizi gai materianen ordenamenduz noiz baiginen handik ernai eta gorrela bizitzen gera sortuz da sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lanaren bidez goaz aurrera kate horretan deno batera lurrari loturi gaude gizakiak du ingurune bat menperatzeko premia borroka gortan bizi da eta hori du bere gegia ekin bilatzen ditu saiatze gortan ezin gelditu arauak eta bide berriak noiz baita urkitu bizilegean noiz baita erditu hortan jokatuz biziak Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea Eta gindarrak sakon errotuz, gure sustraia glurrari lotuz, bertatikan irautea. Ez zaren gudaz, baietza sortuz, ikazioa emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara ez!